Ezabuli yankaga naishatu Abagonza ruwanga balirongorwa Baituruwanga niwe obaruwanga wange ninkuiga Omoyo gwange kukukwatirwe eiriwo Wangiza ikyakakwe Okobonensi yomangaine erambire etaina maize Niko amaisho ngangire iwe omu hatakatifu Jubirize kubona amani gawe nekitino kyawe. Akanwa kange kakusingize. Kuba ekisha kyawe nikishaga oburura bonene. Nikondi kuwaisiriza oburura bwange bona. Emikono ngiteke eiguru nkushabe nigusire ebishaju neminoita nebyakulya bishayire. Akanwa kange nikakusingiza nebyera. Oro ndikuba mbyamire akitanda nkakutekereza omutima kukagia aliwe kulemwa kukeisa obuire Ombereere mujuni omumikono yawe nimpoya nishemererwa Omoyo gwange gukwekwete amani gawe nigo ganye mam Kyonka abampiganisha kunita balitontobera okuzimu baligwa ambanda babe kyakulya kiembo igora kyonka omukama alishemererwa ruhanga nabali baruhanga bona balishanduka abagambi bebishuba babumbwe eminwa